Artzain zumait ebai eh horatut eh, zu eh, artzain besta hunat? Zu nuntzi artzain? Ba, ni emendik bos minuturat, behaz jala, berginela una entzuna, <laughs> eta behaz jinak irakusteat, zepa hemen. Lehenaldian lehen aldian zide hunat horra? ba, ba, ba, lehen Eta hor, eh, dira bi urte hartzain eh, jarri, eh, espikartzen ahal nula edo orkestan ahal egizu, zari zari azu etxaltia? Bai, behaz, bigarren urtean hain izan, bigarren txasoina pasatzen ari, lehenbizikoa hot pirneetan, eta guai hor bildu niz eskoalegirat, siberuk aldeat, aizki eskoalderat, eta, eta hemen nizen ardi eta untzekin, eta behuai sasoina finitzen ari, enetzat. <laughs> Deizte, deiztea utziok dira haste bat, eta guai goxatzen, u da, hala, ala balima da. <laughs> Hor, justuki, uh, gozatzeko, jaistea bukatua, horako egun bat izaita, ongi da ez, goxoa da? Ba, goxo da, eta hemen gaindi, bo, be, aski kalme da, uste dut ere goxo den, erakustea jendeak eh, nola egiren uh, eh, lanean, bon, ez bali madar eguneroko bizia hor ikusten dugun aparian uh, hori, baina uh, bon, polie da ikustea la ere. Da urtoz horazia ikustea? Bai, horan, bai, urtoz. Bai, Albanez. Albanez, bai. Eta zentako, egun importanta edo? Talak lak ze hoitan txakur eta baita ba, diaia. Bai? Ez da hoik, bai. Eta beste lekietan zuiten aramitz maderaik, bai, bai gogin bai, bai. maderaik eta... Ez ez, aramitz, bai. Eta ondoko tenoetan zer, zer duk plana, gaztik ikusi irasterka nahi eh? zen horrein? Ah, ez dakiat, eh, ni bestek ibeniz, hauz eh? imeanik ebai, baina huk antxe persantiat, di emazte batek han sobeitia heima seiuski. Ha, Se, se egitea jin izunat? Ah, egin e, e, bezala, ene kafia hartzia. Ah, eta justo, besta jente han itxez, hie kafia entako egin? Ah, ba, egin, kambiatzen dugu, bai, egin, bai, ah, jente habo ba, badela, bai. Egin. Artzain hiz heben? Bai, lexahian. Bai. Eta sumata ardi begiatzen? Uh, ah, ah, bereun, ni bereun, bereun ba, badit. Eta uda oso hau ebeni edo bat usak fauxe guna bai? Bi la betez. ila, ma bitik edo, mo sete miain eh, ikusiko digen. Nola egan endia, gaizak. Eta kafi ondotik habo egonen edo ageiko? Ageo hartzainka, kafe <laughs> edanik eta. <laughs> Ardik haidu baitia? Bai, bai, amini bat, denbo, denbo gozua beita, egin, erdientako. Bo, egin aldi gozua egiten? Ba, bai, joate bezala. Eh, anpleska iduizia goizuntan eta jenti hartzunan arrimatu duk, bai, jerki. Urteoz, antolatzen den uh, hitzordu bat duk eh, hoi. Importanta duk, altzukiko herrientako, edo habo ahuskientako, edo habo hartzainientako, edo... Ba, hoentako. hoentako, <laughs> profosta, zkiko besta beti denek ezagutuik izan duk, sibi un. Profosta hoi uh, lehen, Gaztik hori zuteak izala mezpeatik hiruntik, hunez eta oai eh, odoi gehorat bena eh, bom, oso kamiatutik bena jale beti bat ikarrakashta bai. nola pasa, pasa usu hartzen txapelketa hori eh, parte hartu zu, urtero parte hartzen zu? Uh, urtero, ba ba, gehienetan ge, ge, izan anizemen ba. Bai? bai? Ba. Eta, zergatik, eh, hartzen txapelketak eh, gustuko edo... guztitara Guzitara joiten iz, edo hauzkiko bakarrik? Ez, ni hau hartzen aniz, eh, etxean mendian eta zakurrekin hain izlanean, azkar, eta gero egun batez ala, egun batez hasi nintzen, eta gust, gustatu, eta resultatunak eukan, eta gero, hala, gehoztik Ze, uh, zer maite duzu, xakurarekin lan egitea, eta... Sa, partikulazki xakuran eztia, xakuran eztia izi gerre maite dut pasten du denbora, me denbora hua, netako ez da lana, plazera da. Eta biziki, mm, ah, zer dituzu harri bezala eh? Nik manexatut me buru Ados. Eta nun instalatu ardi, eh, gazna egiten? Ez, bai gorri niz, eta ardi tropa bat da tunak, eta ez nia jortzen dugu leterirat. Eta gero behi blonda atzu batu, eta en ondoan. Eta bai gorriko hartzen txak ere parte hartzen dut? Parte hartu dut, hartzen ere. Eta e, bigarren Bigarren finitu dut, eta guai, uh, hemendik amosten emurien joan eniz uh, e, eskoalerikoat, bizkairat, eta gero ondoko hastean, ondoko iandean, uh, oinatirat. Euskal Herrikoan, bada maila biziki ondia, ez? Ba, Euskal Herrikoan bada maila ondia, eta oinatin ono berdin ondio. Ha. Uh, ik border kole bat baduk, ze arraza hori nahiago? Ba, bordezkolea bat dut, idudi, uh, eh, ni bordezkolean izere maite dut, ba, ote bizitasuna eta nik maite duten eh, ahdien haintzintze hori eta rapidioa eta hori maite dut. Hala, ez dut erten labrikak berdin, nahi nuke, omatez labrika entxeatu, me ez berdin, eh, ez atekaldeko gorbea horik, nik hemengo lehengo labrika zaututu nik etxean eta berdin horitaik. Hala. Beraz, gu jau hori urrengo urtetan. Bai, berdi. Azken ez, e, egan nahi zaharra bat entzuiat ezakiat egen egia denez, gerozta sakura hobeagoa, gerozta hartzaia alferagoa, egia da? Eh, ba, somaitzuk ala erten dute, nik, eh, nik erten dut, sakur eh, baten ezteko, somait horren eta somait urratx imeak da, zentale emisian sakura iortzen duzu, me behuzu joan, urrontxo berriz eskuino jartzeko eta Eta badira horrenak pasteko, eta ez, ez, ez dut uste hori den. Azapen lan hainitz egin behar da, azapenan, edo bai, zako bai, baten bai, zako, baten ez teko, kasi behartuzu bi Bai.